พาละบัณฑิตสูตร Fools and wise men มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถปินทิกาเศรษฐี ในเขตพระนครสาวัตถี On one occasion the blessed one was living at Savatthi in Jeta's grove อนาถบินดิกะสปาร์กในที่นั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย ลักษณะเครื่องหมาย เครื่องอ้างอิง ว่าเป็นผ่านของคนผ่านสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือคนผ่านในโลกนี้ มักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคำพูดที่ชั่ว มักทำการกระทำที่ชั่ว ถ้าคนพาลจะไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว พูดคำพูดที่ชั่ว และทำการกระทำที่ชั่วแล้ว บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่า ผู้นี้เป็นคนพาลเป็นอสัตบุรุษ เพราะว่าคนพาลมักคิดความคิดที่ชั่ว มักพูดคำพูดที่ชั่ว และมักทำการกระทำที่ชั่ว เพราะฉะนั้นพวกบัณฑิต จึงรู้ได้ว่า นี้เป็นคนผ่านเป็นอสัตบุรุษ There are the blessed one addressed the pickles thus. Pickles, there are these three characteristics of a fool, signs of a fool, attributes of a fool. What three? Here, A fool is one who thinks bad thoughts, speaks bad words, and does bad deeds. If fool were not so, how would the wise know him thus? This person is a fool, an untrue man. But because a fool is one who thinks bad thoughts, speaks bad words, and does bad deeds, the wise know him t h u s t h i s person is a fool, an untrue man. พิสุทั้งหลาย คนผ่านนั้นนั่นแล ย่อมได้เสวยทุกโทมนัสสามอย่างเหล่านี้ในปัจจุบัน คือถ้าหากคนผ่านนั้น นั่งในสภาก็ดี ริมทางสามแปร่งก็ดี ริมถนนก็ดี ชนในที่นั้นจะพึงพูดถ้อยคำ ที่พอเหมาะพอสมแก่เขาถ้าคนผ่านมักเป็นผู้ทำชีวิตสัตว์ ให้ตกล่วงไป มักถือเอาสิ่งของที่ชุกของมิได้ มักประพฤติผิดในกาม มักพูดเท็จ มีปกติตั้งอยู่ในความประมาท เพราะการดื่มน้ำเมาคือสุราและมีไร ในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั่นแหละคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า ก็ความปกติเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏอยู่ในความปกติเหล่านั้นด้วย พิสุทั้งหลายคนผ่านย่อมได้เสวยทุกโทมนัสข้อที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน A fool feels pain and grief here and now in three ways. If a fool is seated in an assembly, all along a street, all in a square, and people there are discussing certain pertaining and relevant matters, then if the fool is one who kills living beings, takes what is not given, misconducts himself in sensual pleasures, speaks falsehood, and indulges in wine, liquor, and intoxicants, which are the basis of negligence. He thinks these people are discussing certain pertinent and relevant matters. These things are following me, and I am seen engaging in those things. This is the first kind of pain and grief that a fool feels here and now ภิกษุทั้งหลาย สั่งให้ลงโทษด้วยวิธีต่างๆ คือโบยด้วยแส้บ้าง โบยด้วยหวายบ้าง ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง ตัดมือบ้าง ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง ตัดทั้งหูและจมูกบ้าง ลงโทษด้วยวิธีหม้อเกี่ยวน้ำส้มบ้าง ลงโทษด้วยวิธีขอดสางบ้าง ลงโทษด้วยวิธีปากราหูบ้าง การลงโทษด้วยวิธีหม้อเกี่ยวน้ำส้ม คือการ ต่อยหัวสมองให้แยกออก แล้วใช้คีบก้อนเหล็กที่ลูกแดง ใส่ลงไปในมันสมอง ให้เดือดพุ่งขึ้น เหมือนน้ำส้ม เดือดล้นหม้อลงตัวด้วยวิธีขอดสัง คือการตัดหนังควันไปให้รอบจอนหูทั้งสองข้างและดุมคอ แล้วรวบผมทั้งหมดขมวดไว้ ใช้ไม้สอดหมุนยกขึ้น ให้หนังหลุดติดขึ้นมาพร้อมกับผม แล้วใช้ทรายหยาบ ขัดกระโหลกศีรษะล้างให้ขาว ดังสัง วิธีปากราหู คือใช้ขอเหล็ก ง้างปากให้ อ้า แล้วจุดไฟในปาก อีกอย่างหนึ่ง คือใช้สิวตอกเจาะ ตั้งแต่จอนหูก็ไปจนถึงปาก ให้โลหิตไหลออกมาเต็มปาก ดูปากอ้าดังปากราหู วิธีมาลายไฟ คือใช้ผ้าชุบน้ำมันพอนจนทั่วตัว แล้วจุดไฟ วิธีคบมือ คือใช้ผ้าชุบน้ำมัน พันมือ ทั้งสองข้างจนทั่ว แล้วจุดไฟ วิธีริ้วสาย คือเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอ จนไปถึงข้อเท้า แล้วเอาเชือกผูกจุดคร่าไป ให้นักโทษเดินเหยียบริ้วหนังของตัวเอง ล้มลุกลุกคลานไปจนกว่าจะตาย วิธีนุ่งเปลือกไม้ คือเชือดหนังเป็นริ้วๆ อย่างวิธีริ้วสาย แต่ทำเป็นสองตอน คือตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่ง ตั้งแต่เอวจนถึงข้อเท้าตอนหนึ่งหรือหนังตอนบนห้อยกลุ่มลงมาปิดกายตอนล่าง ดูดังนุ่งเปลือกไม้วิธียืนกวาง คือใช้ห่วงเหล็ก รัดเสาทั้งสองและเข่าทั้งสองให้ตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสี่หลักบนพื้นดิน ดูดังกวางถูกตรึง แล้วก่อไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตาย วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ด คือใช้เบ็ดมีเงี้ยงสองข้าง เกี่ยวตัวดึงเอาหนัง เนื้อและเอ็น ออกมาให้หมด วิธีเรนกระสาบคือใช้มีดคม เชือดเนื้อออกเป็นแว่นๆขนาดเท่าเหรียญเงิน จนกว่าจะตาย วิธีแปลงแสบ คือฟันสับเสียให้ยับจนทั่วกาย แล้วใช้แปลงชุบน้ำแสบ มีน้ำเกลือเป็นต้น ถูกรูดสีไปมา ให้หนังเนื้อเอ็น ขาดหลุดออกมาหมด เหลือแต่กระดูก วิธีการเวียน คือให้นอนตะแคง แล้วใช้เหลาเหล็ก ต่อเข้าช่องหู ให้ทะลุ ลงไปตรึงแน่นอยู่กับดิน แล้วจับเท้าทั้งสอง ยกขึ้นเดินเวียน วิธีต่างฝ่าง คือใช้ลูกหินบดทับ ทั่วตัว บดให้กระดูกแตกละเอียด แต่ไม่ให้หนังขาด แล้วจับผมรวบขึ้นเขยา่าเขยา่า ให้เนื้อรวมเข้าเป็นกอง แล้วใช้ผมนั่นแหละพันตะล่อมวางไว้ เหมือนต่างที่ทำด้วยฟางสำหรับเช็ดเท้า คือคนผ่านนั้นจะได้เห็นพระราชาทั้งหลาย จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆ คือโบยด้วยแส่บ้างเคี่ยนด้วยหวายบ้าง ลงโทษด้วยวิธีหม้อเคี่ยวน้ำส้มบ้าง ลงโทษด้วยวิธีขอดสังบ้าง วิธีปากราหูบ้าง วิธีมาลายไฟบ้าง วิธีคบมือบ้าง วิธีริ้วสายบ้าง วิธีนุ่งเปลือกไม้บ้าง วิธียืนกวางบ้าง วิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้าง วิธีเหรียญกระสาบบ้าง วิธีแปลงแสบบ้าง วิธีต่างฟางบ้าง ราดด้วยน้ำมันร้อนๆบ้าง ให้สุนัขถึงบ้าง ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็นๆบ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง ในขณะที่เห็นนั้น คนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าพระเหตุแห่งกรรมชั่วเห็นปานใด พระราชาทั้งหลายจึงจับโจรรูปรูพิผิดมาแล้ว สั่งให้ลงโทษชนิดต่าง ๆ เห็นปานนั้น ก็กรรมชั่วเหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏอยู่ในสิ่งเหล่านั้นด้วย ถ้าแม้พระราชาทั้งหลาย จะรู้จากเราแล้วก็จะจับเรา แล้วสั่งให้ลงโทษชนิดต่างๆเห็นปานนั้น พิสุทลายคนผ่านย่อมสวยทุกทัวมนัสแม้ข้อที่สองนี้ในปัจจุบัน Again, because when a robber culprit is caught, a fool sees kings having many kinds of torture inflicted on him, having him flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, having his hands cut off, his feet cut off, his hands and feet cut off, his ears cut off, his nose cut off, his ears and nose cut off, having him subjected to porridge pot, to the polished shell shave, to the Rahu's mouth. The porridge pot. They crack open his skull, take up a hot iron ball with thongs, put the ball inside and boil his brains until they overflow. The polished shall shave. They cut the skin in the area bounded by his upper lip, the root of the ears and gullet, bind all his head hairs into a knot, tie them around a stick, and pull it up so that his skin, together with his head hairs, comes off. Then they rub his skull with coarse sand and watch it until it becomes the color of a conch shell. Rahu's mouth. They force open his mouth with a spike and burn a lamp inside his mouth, All they dig into his mouth with a spade until the blood flows and fills his mouth. Fiery wreath, they wine an oil cloth about his entire body, and ignite it. the flaming hand. They wine an oil cloth around his hand, and ignite it, so that it burns like a lamp. Blade of grass, they cut the skin from below the neck to the angles, into strips. They fasten him with rope and drag him. Prisoner walks on his strips of skin, falling down and struggling until he dies. The bark dress. They cut the skin into a strip, as described previously, but they cut it into two parts, from under the neck down to the waist, and from the waist down to the ankles. Upper stripped skin hangs down, covering below the waist, as in a bark dress. Antelope. They used metal rings to bind the two elbows and two knees to four metal stakes in the ground. He looks like a crucified deer they set a ring of fire around him until he dies. Meat hooks. They use metal hooks with two barbs hooking into the body and pulling all skin, flesh, and ligament out. The coins. They slide off coin-sized piece of flesh from the body with a sharp knife, slice by slice until he dies. Lie pickling. They cut into the flesh over the whole body, and use a burn soaked with fire water to sting or cause pain, for example, salty water, scabbing and scrubbing the body vigorously until skin, flesh, and ligaments are torn down to the bone. Pivoting pin they lie the person down on their side, and they drive a metal spear through the ear holes into the ground. They hold two feet up and pivot the body around. Rolled up pallias, they roll a ball of rock over the body, breaking the bones without tearing any skin part. They grab his hair, holding his body up and shake the body vigorously until the flesh settles together into a heap. They then use the hair to wrap around this so it looks like rolled up pallias. Trolled to be devoured by dogs. They confine pack of dogs without feeding for several days until they are ravenous. They then feed the pack of dogs to devour the subject until all but the bones are left. A fool sees kings having many kinds of torture inflicted on him, having him flogged with whips, beaten with canes, beaten with clubs, having him subjected to the porridge pot, to the polished shell shave, to the Rahu's mouth, to the fiery wrath to the flaming hand, to the blades of grass, to the bark dress, to the antelope, to the meat hooks, to the coins, to the lime pickling, to the pivoting pins, to roll up pallias, and having him splashes with boiling oil, and having him thrown to be devoured by dogs, and having him impaled alive on stakes, and having his head cut off with a sword, then the fool thinks thus: Because of such evil action as those, when a robber culprit is caught, kings having many kinds of torture inflicted on him as such, those things are found in me, and I am seen engaging in those things. This is the second kind of pain and grief that a fool feels here and now. ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีก กรรมลามกที่คนผ่านทำไว้ในการก่อน คือการกระทำทางกายอันเป็นทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ย่อมปกคลุมครอบงำคนผ่าน ผู้อยู่บนตังหรือบนเตียงหรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น เปรียบเหมือนเงายอดภูเขา ย่อมปกคลุม ครอบงำแผ่นดิน ในเวลาเย็น ฉันใด ก็ฉะนั้นเหมือนกันกรรมลามกที่คนผ่านทำไว้ในการก่อน คือกายวาจาอันเป็นทุจริต ย่อมปกคลุม ครอบงำคนผ่าน ผู้อยู่บนตังหรือบนเตียง หรือนอนบนพื้นดินในสมัยนั้น ในสมัยนั้น คนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่า เราไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ทำกุศล ไม่ได้ทำเรื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความร้าย ความเลวและโลกนี้ไปแล้ว จะไปสู่คติของคนที่ไม่ได้ทำความดี ไม่ได้ทำเรื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่ความเลว ดังนี้ คนป่านั้น ย่อมเศร้าโศก ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัว ถึงความเป็นผู้มุนงงคลั่งเพอพิสุทั้งหลายคนบานย่อมเสวยทุกโทมนัสข้อที่สามนี้ในปัจจุบัน Again when a fool is on his chair or on his bed or resting on the ground then the evil actions that he did in the past his bodily verbal and mental misconduct cover him overspread him and envelop him, just as the shadow of a great mountain peak in the evening covers, overspreads, and envelops the earth. So too, when a fool is on his chair, or on his bed, or resting on the ground, then the evil actions that he did in the past, his bodily, verbal, and mental misconduct, cover him, overspread him, and envelop him. Then the fool thinks, I have not done what is good, I have not done what is wholesome, I have not made myself a shelter from anguish. I have done what is evil, I have done what is cruel, I have done what is wicked. When I pass away, I shall go to the destination of those who have not done what is good, who have done what is wicked. Then he sorrows, grieves, and laments. He weeps, beating his breast, and becomes distraught. This is the third kind of pain and grief that a fool feels here and now. ภิกษุทั้งหลาย คนผ่านนั้นนั่นแหละ เมื่อประพฤติกายวาจาใจอันเป็นทุจริตแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุกติวินิบาตและนรก พิสุทธิ์ลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบาย ซึ่งเขาพูด หมายถึงนรกนั่นแหละ โดยชอบ พึงกล่าวได้ว่า เป็นสถานที่ที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใกล้ ไม่น่าพอใจเป็นส่วนเดียว เพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุปมาจนถึงนรกที่เป็นทุกข์นั้นก็ไม่ใช่ง่ายนัก เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อนี้อาจเปรียบอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อพวกราชบุรุษ จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแสดงต่อพระราชา ขอให้พระราชาลงอาญาแก่โจรผู้นี้ พระราชาจึงสั่งพวกราชบุรุษอย่างนี้ว่า ไปเถิดพวกท่าน จงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษผู้นี้ ในเวลาเช้า ร้อยเล่มแทงในเวลากลางวัน ร้อยเล่ม แทงในเวลาเย็น พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงในเวลาเช้า ร้อยเล่มแทงในเวลากลางวัน และร้อยเล่มแทงในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม พึ่งสวยความทุกโทมนัสจากเหตุที่ถูกแทงเหล่านั้นบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียว ก็เสวยความทุกข์โทมนัสที่ถูกแทงนั้นแล้ว จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงหอกทั้งสามร้อยเล่มพระเจ้าข้า A fool who has given himself over to misconduct of body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, he reappears in the state of deprivation, in a unhappy destination, even in hell. Were it rightly speaking, to be said of anything that is utterly unwished for, utterly undesired, utterly disagreeable. It is of hell that, rightly speaking, this should be said, so much so that it is hard to find a simile for the suffering in hell. When this was said, a asked the blessed one, Venerable sir, but can a simile be given? It can, Bhikkhu. Because, suppose men caught a robber culprit and presented to the king, saying, "Here is a robber culprit. Order what punishment you will for him." Then the king said, "Go and strike this man in the morning with a hundred spears. Strike this man at noon with a hundred spears, strike that man in the evening with a hundred spears. And they struck him in the morning with a hundred spears, at noon with hundred spears, struck him in the evening with a hundred spears. What do you think, Pickles? Would that man experience pain and grief because of being struck with 300 spears? Mundarbosa, that man would experience pain and grief because of being struck with even one spear, let alone 300. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ทรงหยิบแผ่นหินย่อมๆขนาดเท่าฝ่ามือขึ้น แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย วกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร แผ่นหินย่อมย่อมขนาดที่เราตืออยู่นี้ กับภูเขาหลวงหิมพานอย่างไหนหนอจะใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นหินย่อมย่อมขนาดเท่าฝ่ามือที่ส่งตือนี้มีประมาณน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาหลวงหิมพานแล้ว ย่อมไม่ถึงซึ่งความนับได้ ย่อมไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยวพระชก้าพิสุทั้งหลาย ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหล ทุกโทมนัสที่บุรุษถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุกำลังเสวยอยู่นั้น เปรียบเทียบกับทุกของนรกแล้ว ยังไม่ถึงซึ่งความนับได้ ไม่ถึงซึ่งการเปรียบเทียบได้ ยังไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว เด่น The blazed one taking a small stone the size of his hand, addressed to the Picus thus, What do you think, Picus? Which is greater, this small stone that I have taken, the size of my hand, all the Himalaya, the king of mountains? Venerable sir, the small stone that the blessed one has taken the size of his hand, does not count beside Himalaya, the king of mountains. It is not even a fraction. There is no comparison. So too, because the pain and grief that the man would experience because of being struck with three hundred spears does not count beside the suffering of hell. It is not even a fraction there is no comparison พิสุทั้งหลายเราในนิริบาล จะกระทำการกระทำที่ชื่อว่าปัญจวิทัพันธนะคือการจองจำห้าแห่ง กับสัตว์นรกนั้น คือตรึงตะปูเหล็ก ร้อนแดงที่มือข้างที่หนึ่งข้างที่สอง ที่เท้าข้างที่หนึ่งข้างที่สอง และที่สูงอกตรงกลาง คนพ่านั้น จะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนอยู่ในนรกนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด Now the v i r d e n s of hell torture him with the fivefold transfixing. They drive a red-hot iron stake through one hand. They drive a red-hot iron stake through the other hand. They drive a red-hot iron stake through one foot. They drive a red-hot iron stake to the other foot. They drive red-hot iron stake in the middle through his breast. There he feels painful, ragging, piercing feelings, yet he does not die so long as the evil action has not exhausted his result. ภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิริบาลจะจับคนป่านั้นขึงพืชและเอาขวานถากจะจับคนป่านั้น เอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลงข้างล่าง แล้วถากด้วยปลา จะจับเอาคนป่านั้นขึ้นเทียมรถ แล้วให้วิ่งกลับไปกลับมา บนแผ่นดินที่มีไฟติดทั่วลุกโปลงมีแสงโชดช่วง จะให้คนพานั้น ปีนขึ้นปีนลงซึ่งภูเขาฐานเปลิงลูกใหญ่ ที่มีไฟลุกโปร่ง มีแสงโจจ่วงต่านายนิรบาลจะจับคนผ่านนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่าง แล้วจับพุ่งลงไปในหม้อทองแดง ที่ร้อนแดง ลุกโปร่งมีแสงโจดช่วง คนผ่านนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อนรกนั้น ขาเมื่อเดือดเป็นฟองอยู่ จะพร่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้าง จะพร่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพร่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้างพร่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งบ้างพร่านไปด้านขวางครั้งหนึ่งบ้าง และสัตว์นรกนั้นจะสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ กล้าแข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อน อยู่ในหม้อตองแดงนั้น และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุด next the wonder of hell, throw him down and pare him with axe. Then the wardens of hell set him with his feet up and his head down, and pare him with adders. Then the wardens of hell harness him to a chariot, and drive him back and forth across the ground that is burning, blazing, and glowing then the one in the pail, make him climb up and down a great mole of coals that are burning, blazing, and glowing. Then the one in the pail, take him feet up and head down, and plunge him into a red-hot metal current that is burning, blazing, and glowing. He is cooked there in a straw of road and as he is being cooked there in a of froth, he is swept now up, now down, and now across. There he feels painful, racking, piercing feeling. Yet he does not die, so long as the evil action has not exhausted its result. ภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิริบาลจะโยนคนผ่านนั้น เข้าไปในมหานรก ก็มหานรกนั่นแหลมีสี่มุมสี่ประตู แบ่งไว้เป็นส่วนๆ มีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของ มหานรกนั้น ก็ล้วนแล้วด้วยเหล็ก ลุกโปลงมีแสงโชดช่วง แผ่ไปตลอดรอยโยดรอบด้านตั้งอยู่ตลอดการทุกเมื่อ เรากล่าวเรื่องนรกแม้โดยอเนกปริยายเพียงเท่านี้ จะกล่าวให้ถึงกระทั่งนรกเป็นทุกนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลย Next the w a n d e n s of hell throw him into the great hell Now as to the great hell because it has four corners and it's built with four doors one set in each side walled up with iron, and all round, and shut in with an iron roof. Its floor as well is made of iron, and heated till it grows with fire. The range is a full hundred leagues, which is covered all pervasively. Because I could tell you in many ways about hell, so much so that it is hard to finish describing the suffering in hell ภิกษุทั้งหลาย มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น ย่อมใช้ฝันและเล็ม กินหญ้าสด ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร คืออะไรเล่า คือมา้าโค ลา แพะ และเนื้อ หรือแม้สัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆที่มีหญ้าเป็นอาหาร คนพานนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ เมื่อทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสาย ของสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหาร เหล่านั้น Pickles There are animals that feed on grass. They eat by cropping fresh and dried grass with their teeth. And what animals feed on grass? Horses, cattle, donkeys, goats, and deer, and any other such animals. A fool who formerly delighted in tares year. and did evil action here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that feed on grass พิสุทั้งหลายเหล่าสัตว์เดรัจฉานที่มีคูดคือของเสียเป็นอาหารเหล่าสัตว์เดรัจฉานนั้นได้กลิ่นของเสียคือคูดแต่ที่ไกลๆก็ย่อมวิ่งเข้าไปด้วยหวังว่า จะกินที่ตรงนี้ตรงนี้ เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์ เดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชา โดยตั้งใจว่า เราจะกินที่ตรงนี้ตรงนี้ ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีเหล่าสัตว์เดรัจฉานชมพวกที่กินของเสียคือคูดเป็นอาหาร สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น ได้กลิ่นคูดแต่ที่ไกลๆแล้ว ย่อมวิ่งเข้าไปด้วยหวังว่า จะกินที่ตรงนี้ตรงนี้ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานที่มีคูดเป็นอาหารคืออะไรเล่า คือไก่ สุกร สุนัขบ้าน สุนัขป่า หรือจะมีสัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆที่มีคูดเป็นอาหาร คนพานนั้นนั่นแหละผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไป There are animals that feed on dung. They smell dung from a distance and run to it, thinking, "We can eat, we can eat." Just as Brahmins run to the smell of sacrifice, thinking, we can eat here. We can eat here. So too, these animals that feed on dung, smell dung from a distance and run to it, thinking, "We can eat here. We can eat here." And what animals feed on dung? Flows, pigs, ducks, and jackals, and any other such animals. A fool who formerly delighted in taste here and did evil actions here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that feed on dung. ภิกษุทั้งหลาย คืออะไรเล่า คือตะกะแตนมอด ไส้เดือน หรือแม้สัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในที่มืด พิสุทลายคนผ่านนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสาย ของสัตว์จำพวกที่เกิดแก่และตายในที่มืด. There are animals that are born, age, and die in darkness, and what animals are born, age, and die in darkness? Moths, maggots, and earthworms, and any other such animals. A fool who formerly delighted in this year, and did evil actions here, on the dissolution of the body, after death, reappears in the company of animals that are born, age, and die in darkness วิสุทธ์ทั้งหลายมีเหล่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดแก่ตายในน้ำก็สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้น ปลา เต่า และจระเข้ หรือจะมีสัตว์จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆ ที่เกิดแก่ตายในน้ำ คนผ่านนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรสในการก่อนในโลกนี้ ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสายของสัตว์จำพวกที่เกิดแก่และตายในน้ำ There are animals that are born, age, and die in water. Those animals are fish, turtles, and crocodiles, and any other such animals. A fool who formerly delighted in test here, and did evil actions here, on the dissolution of the body after death, reappears in the company of animals that are born, age, and die in water พิสุทั้งหลายมีสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกก็มีอยู่ ก็เหล่าสัตว์เดรัจฉานพวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกคือเหล่าสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มี ในศพเน่าก็มี ในขนม กุสุมาตเน่าก็มี ในน้ำกร่ำก็มี ในหลุมโสโครก็มี หรือแม้จำพวกอื่น ไม่ว่าชนิดไรๆที่เกิดแก่ตายในกองโสโครก คนผ่านนั้นนั่นแล ผู้กินอาหารด้วยความติดใจในรส ในการก่อนในโลกนี้ ทำกรรมลามกไว้ เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสายของสัตว์จำพวกที่เกิดแก่ตายในกองโสโครกพิสุทั้งหลายเรากล่าวเรื่องกำเนิดเดรัจฉาน แม้โดยอเนกปริยายแลเพียงเท่านี้จะกล่าวว่า กำเนิดเดรัจฉานเป็นทุกข์ทำไม่ได้ง่ายเลย There are animals that are born, age, and die in filth. and what animals are born, age, and die in filth? Those animals that are born, age, and die in the rotten fish, all in the rotten crops, all in the rotten porridge, all in a cesspit, all in a sewer. A fool who formerly delighted in taste here, and did evil actions here, on the dissolution of the body after death reappears in a company of animals that are born, age, and die in filth. Because I could tell you in many ways about the animal kingdom, so much so that it is hard to finish describing the suffering in the animal kingdom. พิสุทธิ์หลายเปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ โยนแอกไม้ไผ่ที่มีรูเจาะได้เพียงรูเดียว ลงไปในมหาสมุทรนั้น แอกนั้น ถูกลมตะวันออก พัดให้ไปทางที่ตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางตะวันออก ถูกลมเหนือ พัดไปทางทิศใต้ ถูกลมใต้พัดไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนี้ ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่ง ตาบอด ล่วงไปร้อยปี จึงจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง พี่สุทนายพูดถึงสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร จะเป็นไปได้หรือไม่หนอ ที่เต่าตาบอดตัวนั้น ล่วงไปร้อยปี จึงจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึ่งยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นจะเป็นไปได้บ้าง ก็ต่อเมื่อล่วงการยาวนานในบางคราวพระเจ้าข้าภิสษุทั้งหลายข้อที่เต่าตาบอดตัวนั้น ต่อล่วงไปร้อยปี จึงจะปุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ยังจะเร็วเสียกว่า การที่คนพานซึ่งเข้าถึงการเกิดอยู่ในภพต่ำนั้นแล้ว จะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง ก็นั้นเปรตไรเล่าเปรตว่า ในตัวคนป่านั้น ไม่มีการประพฤติธรรม ไม่มีการประพฤติชอบ ไม่มีการสร้างกุศล ไม่มีการบำเพ็ญบุญ มีแต่การเคี้ยวกินซึ่งกันและกัน การที่สัตว์ที่มีกำลังมากกว่า เคี้ยวกินสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่า ย่อมเป็นไปเป็นธรรมดา ในหมู่สัตว์จำพวกที่อยู่ในภพต่ำนั้น Suppose a man threw into the sea a yoke with one hole in it, and the east wind carried it to the west, and the west wind carried it to the east, and the north wind carried it to the south, and the south wind carried it to the north. Suppose there were a blind turtle that came up once at the end of each century. What do you think, Pickles? Would that blind turtle put his neck into the yolk with one hole in it? Venerable he might, some time or other, at the end of long period. Pickles, the blind turtle would sooner put his neck into the yolk with a single hole in it, than a fool once gone to perdition, who take to regain the human state. I say, why is that? Because there is no practicing of the Dhamma there, no practicing of what is righteous, no doing of what is wholesome, no performance of merit. That mutual devouring prevails and the slaughter of the weak พิสุหลายคนผ่านนั้นนั่นแลถ้าจะมาสู่ความเป็นมนุษย์ ในบางครั้งบางคราวไม่ว่าการไหนๆต่อร่วงระยะการนานไกล ก็จะเกิดในสกุลต่ำคือสกุลคนจันทาน สกุลปราณล่าเนื้อ หรือสกุลคนจากสาร หรือสกุลช่างตำรถ สกุลคนเทขยะมูลฝอยเห็นป่านนั้น ซึ่งเป็นสกุลคนจน มีข้าวและน้ำโภชนะน้อย มีชีวิตเป็นไปลำบาก ซึ่งเป็นสกุลที่จะได้ของกิน เครื่องนุ่งห่มโดยฝืดเคือง เขาจะมีผิวพรรณสาม หน้าเกลียดชัง ร่างหม้อต้อ มีโรคมาก เป็นคนตาบอดบ้าง คนง่อยบ้าง เป็นคนกระจอกบ้าง เป็นคนเปลี้ยบ้าง ไม่ได้ข้าวน้ำ ผ้ายาน ดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไร้ ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปและเขาก็จะประพฤติกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ครั้นเมื่อตายไป ก็จะเข้าถึงอบาย ทุกติ วินิบาตและนรก if sometime or other at the end of a long period the fool comes back to the human state. It is into a low family that he is reborn, into a family of outcasts, all hunters, all bamboo workers, all cartwrights, all scavengers, one that is poor with little to eat and drink, surviving with difficulty, where he scarcely finds food and clothing and he is ugly, unsightly, and misshapen, sickly, blind, cripple-handed, lame, or paralyzed. He gets no food, drink, clothes, vehicles, garlands, scents, and unguents, bed, lounging, and light. He misconducts himself in body speech, and mind, and having done that, on the dissolution of the body after death, he reappears in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell. พิสุทั้งหลายเหมือนนักเลงการพนันเพราะเคราะห์ร้ายครั้งแรกเดียว เสียสมบัติทุกอย่างบ้าง ยิ่งไปกว่านั้น ถึงต้องถูกจองจำเคราะร้ายของนักเลงการพนันที่ต้องเสียดังนั้นเพียงเล็กน้อย ที่แต่เคราะร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้น คือการที่คนผ่านนั้น เมื่อประพฤติกายวาจาใจ อันเป็นทุจริตแล้ว เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุกติวินิบาต และนรกนั่นเองภิกษุทั้งหลายนี้แหละคือภูมิของคนพาลครบถ้วนบริบูรณ์ Because Suppose a gambler at the very first unlucky throw loses his child, his wife, and all his property, and furthermore goes into bondage himself. Yet an unlucky throw such as that is negligible. It is far more unlucky though, when a fool who misconducts himself in body, speech, and mind, on the dissolution of the body after death, reappears in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell. This is the complete perfections of the Fool's Grade.